Latvijas neatkarības atjaunošana. Autors Gatis Krūmiņš. Process, kura laikā Latvija atguva savu valstisko neatkarību, atbrīvojoties no Padomi Sociālistisko Republiku Savienības okupācijas režīma. 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē, izmantojot labvēlīgo politisko situāciju PSRS, Latvijā iesākās sabiedriski politisks process, saukts arī par atmodu un dziesmoto revolūciju, kura virsmērķis bija Latvijas neatkarības atjaunošana. Neatkarību atbalstošajiem spēkiem 1990. gadā izdevās iegūt vairākumu Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākajā padomē un īstenot konstitucionālu valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. 1991. gadā tika atgūta politiskā neatkarība un īsā laikā, līdz 1993. gada sākumam, arī ekonomiskā neatkarība. Iemesli un cēloņi Otrā pasaules kara laikā, 1940. gadā, Latviju okupēja PSRS. Izmantojot savu valsts uzvarētājas statusu, PSRS Latvijas teritoriju paturēja savā kontrolē arī pēc kara beigām, saglabājot tai 1940. gadā definēto Padomju Socialistiskās Republikas statusu. Ņemot vērā PSRS režīma represīvo politiku, Latvijas neatkarības atjaunošana ilgi nebija iespējama. Situācija pakāpeniski mainījās pēc 1985. gada, kad par PSRS vadītāju un Padomju Savienības komunistiskās partijas ģenerālsekretāru kļuva Mihails Gorbačovs. Viņš PSRS uzsāka plašas reformas, kuru otrajā posmā no 1988. gada pieteica reformas sabiedrības demokratizācijas un valsts varas decentralizācijas virzienā. Mihāns Gorbačovs pieļāva atteikšanos no PSKP, varas monopola un viedokļu dažādību. Šo situāciju bez kavēšanās izmantoja arī Latvijas sabiedrība tika uzsākts diskusijas par padomi režīmu pastrādātajiem noziegumiem un Baltijas valstu teritoriju nelabvēlīgo ekonomisko politiku, kā arī par pašu nelikumīgo Baltijas valstu pievienošanas faktu PSRS. Iesaistītās puses un galvenie notikumi. Liela nozīme sabiedriskos procesos bija mēdījiem, kuri strauji atbrīvojās no cenzūras. No 1988. gada 31. janvāra Latvijas televīzijā tika pārraidīts analītiskās žurnālistikas raidījums Labvakar! Vadītāji Edvīns Inkēns, Ojārs Rubenis un Jānis Čepkevits, kurš ieguva lielu popularitāti pateicoties aktuālajai tematikai No 1988. gada 1. līdz 2. jūnijam notika Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Rakstnieku Savienības valdes paplašinātais plēnums, kura laikā Mavriks Vulfsons paziņoja, ka Latvija 1940. gadā tika okupēta. Mavrika Vulfsona uzstāšanos pārraidīja arī Latvijas televīzija pieauga tautas un neformālo organizāciju aktivitāte. Jau 1986. gadā tika izveidota cilvēktiesību aizstāvības grupa Helsinki 86. 1987. gada 14. jūnijā un 23. augustā notika pirmās pret padomju režīmu vērstās demonstrācijas pie brīvības pieminekļa. 1988. gada 10. jūlijā tika izveidota Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, taču par skaitliski lielāko sabiedriski politisko organizāciju kļuva 1988. gada 8. oktobrī dibinātā Latvijas Tautas fronte, kas ātri kļuva skaitliski lielāka par Latvijas komunistisko partiju. Par Latvijas Tautas fronts priekšsādātāju dibināšanas kongresā tika ievēlēts publicists Dainis Īvāns. Iegūstot un pakāpeniski pārņemot politisko varu un ietekmi, Latvijas Tautas fronte 1989. gada vasarā atklāti paziņoja, ka tās galvenais politiskais mērķis ir Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana. Neatkarības atjaunošanas posmā Latvijas Tautas fronte aktīvi sadarbojās ar abu pārējo Baltijas valstu tautas kustībām Lietuvā un Igaunijā. Spilgts sadarbības un spēka apliecinājums bija 1989. gada 23. augustā rīkotā akcija Baltijas ceļš, kad cauri visām trim Baltijas valstīm dzīvā ķēdē sastājās vairāk kā divi miljoni cilvēku. Tas bija arī uzskatāms apliecinājums starptautiskajai sabiedrībai, ka idejām par Baltijas valstu neatkarību ir plašs tautas atbalsts. Lai atjaunotu Latvijas valstisko neatkarību, tika izskatītas divas alternatīvas - startautiski tiesiskais un konstitucionālais ceļš. Pirmajā gadījumā lielāks uzsvars tiktu likt uz starptautisko organizāciju iesaisti, un 1940. gadā okupētās Latvijas Republikas pilsoņu un to pēcnācēju starptautiskas prasības iesniegšanu par neatkarības atjaunošanu, bet otrajā - neatkarību atjaunot, izmantojot PSRS spēkā esošās likumdošanas normas un likumu pieņemšanas kārtību. Riski pastāvēja abos gadījumos. Pirmajā gadījumā bija liels neskaidrības, kā šādu starptautisku tiesvedību praktiski varētu īstenot. Savukārt otrajā bija jāpanāk Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas augstākās padomas balsojums, kurā vismaz divas trešdaļas deputātu atbalstītu neatkarības atjaunošanu. Latvijas Tautas fronte izšķīrās par dalību 1990. gada pavasarī gaidāmajās LPSR augstākās padomas vēlēšanās, lai īstenotu konstitucionālo neatkarības atjaunošanas ceļu. Šim ceļam nepiekrita tie, kas uzskatīja, ka neatkarības atjaunošanā konsekventi jāvadās pēc Latvijas Republikas satversmes, un jauno parlamentu var ievēlēt tikai Latvijas Republikas pilsoņi un to tiesību mantinieki. 1989. gada decembrī tika izveidotas Latvijas pilsoņu komitejas, kuras reģistrēja Latvijas Republikas pilsoņus, kā arī Latvijas Republikas pilsonības kandidātus. Pilsoņu komitejas norganizēja Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa vēlēšanas 1990. gada aprīlī, taču kongresa loma tā arī palika otršķirīga pēc Latvijas Tautas frontes uzvaras Latvijas Padomu Sociālistiskās Republikas augstākās padomas vēlēšanās vienoties par kopīgu platformu un ciešu sadarbību starp Pilsoņu kongresu un Latvijas Republikas augstāko padomi neizdevās. Iegūt divu trešdaļu balsu pārsvaru Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas augstākās padomas vēlēšanās bija ambiciozs mērķis, jo atbilstoši likumdošanai tiesības piedalīties vēlēšanās bija ne tikai visiem okupācijas periodā no PSRS iebraukušajiem imigrantiem, bet arī PSRS okupācijas karaspēkā dienējošajiem. Pret Latvijas neatkarības ideju aktīvi bija nostājies Latvijas komunistiskās partijas reakcionārais spārns, kā arī ar tā atbalstu 1989. gada janvārī izveidotā Latvijas Padomu Sociālistiskās Republikas Internacionālā darba ļaužu fronte jeb Interfronte, kas izvirzīja savus deputātu kandidātus. Situāciju sarežģīja arī radikālāko neatkarības atjaunošanas atbalstītāju aicinājumi boikotēt augstākās padomas vēlēšanas, norādot, ka tās ir nelikumīgas un notiek PSRS okupācijas apstākļos. 1990. gada 18. martā LPSR augstākās padomas vēlēšanās notika cīņa par 201 deputāta vietu, Tās bija vienīgās PSRS okupācijas perioda LPSR parlamenta vēlēšanas, kuras notika ievērojot demokrātiskus pamatprincipus un kurās tika pieļauti alternatīvi deputātu kandidāti. Šajās vēlēšanās Latvijas Tautas Fronte ieguva balsu vairākumu, savukārt Latvijas Komunistiskā partija un to atbalstošie spēki cieta sakāvi. Salīdzinoši vājākus rezultātus Latvijas Tautas frontes kandidāti uzrādīja vēlēšanu papildkārtā, kas tika rīkota aprīlī tajos vēlēšanu apgabalos, kur neviens kandidāts pirmajā kārtā nebija ieguvis balsu vairākumu. Kopumā no Latvijas Tautas frontes saraksta tika ievēlēts 131 deputāts. Lai iegūtu divu trešdaļu balsu vairākumu, vajadzēja 134 deputātu atbalstu. Līdz ar to varēja prognozēt, ka neatkarības balsojumam nepieciešamo divu trešdaļu balsu pārsvaru varētu iegūt ar dažu neatkarīgo deputātu, kas atbalstīja Latvijas neatkarības ideju, papildu balsīm. Jau pirms Latvijas Padomu Sociālistiskās Republikas augstākās padomas vēlēšanām Latvijas Tautas fronts vadība uzrunāja juristu Egilu Levitu izstrādāt priekšlikumu dokumentam, ar kuru tiktu pasludināta valstiskās neatkarības atjaunošana. Egila Levita priekšlikumus 1990. gada 22. martā konceptuāli atbalstīja neformāla Latvijas Tautas frontes darba grupa, kurā piedalījās arī Vilnis Eglājs, Valdis Birkavs, Romāns Apsītis un Rolands Rikards. Latvijas Tautas frontes valde izveidoja valsts tiesisko jautājumu darba grupu kurā piedalījās Romanis Apsītis, Vilnis Eglājs, Aivars Enziņš, Tālavs Jundzis, Andrejs Krastīņš, Rolands Rikards un Ilmārs Bečers. Šī darba grupa, turpinot iesaistīties Egilam Levitam, kā arī Edgaram Meļķisim un Gunāram Kusiņam, precizēja deklarācijas tekstu – Turpmākajās nedēļās deklarācijas tekstu apsprieda arī Latvijas Tautas fronts frakcijā par galvenajām pamatnostādnēm un formulējumiem vienojoties līdz 28. aprīlim tika nolemts paredzēt pārejas periodu Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanai. Vienprātīgu atbalstu deklarācijas pieņemšanai pauda vairāk nekā 8000 visu līmeņu ievēlēto tautas deputātu, kas 1990. gada 21. aprīlī bija pulcējušies Rīgā Daugavas stadionā. 3. maijā uz savu pirmo sesiju sanākusī augstākā padome par tās priekšsēdētāju ievēlēja Anatoliju Gorbunovu, bet par viņa pirmo vietnieku Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu. 1990. gada 4. maijā ar 138 deputātu balsīm tika pieņemta neatkarības deklarācija, kurā pasludināja 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Viens deputāts atturējās, savukārt mazākumā nonākušie Latvijas neatkarības pretinieki balsojumā nepiedalījās. Deklarācijas piektais pāns noteica pārejas periodu Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanai, kas beidzas ar Latvijas Republikas saimas sasaukšanu. Pārejas periodā tika pieļauts piemērot Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas konstitūcijas normas un citus likumdošanas aktus, cik tālu tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 1, 2, 3 un 6 pantu. Citi pārejas perioda nosacījumi netika precizēti, netika noteikts pārejas perioda laika ietvers, kā arī mehānismi, kā tas tiks realizēts. Pārejas periods tika paredzēts ņemot vērā faktisko realitāti. Tūlītēji neatkarības atjaunošana de facto nebija iespējama, piemēram, armija, robežu kontrole, monetārā politika joprojām atradās PSRS centrālās varas kontrolē tika ņemta vērā arī Lietuvas negatīvā pieredze, kad pēc līdzīgas deklarācijas pieņemšanas būtiski sāsinājās Lietuvas un PSRS centrālās varas attiecības, kā arī pret Lietuvu tika realizētas ekonomiskas sankcijas. Neatkarības deklarācijas pieņemšanai bija izšķiroši svarīga iekšpolitiska un ārpolitiska nozīme. Tas bija būtisks pagrieziena punkts neatkarības atjaunošanas procesā. Pēc deklarācijas pieņemšanas tika sākta neatkarīgai valstī atbilstoša valsts pārvaldes institūciju veidošana, kā arī iepriekšējo institūciju transformēšana. Neatkarības atjaunošanas procesu smaguma centrs tika pārnests no sabiedriskās organizācijas, jeb Latvijas Tautas Frontes, uz visu Latvijas Republikas valsts pārvaldi un tās institūcijām, parlamentu, valdību un ministrijām. Deklarācijas pieņemšana apliecināja, ka, lai arī Latvijas neatkarības piekritēji ir izvēlējušies nevardarbīgu un konstitucionālu neatkarības atjaunošanas ceļu, tie ir gatavi uz drosmīgiem un principiāliem lēmumiem. Dziļi simboliska bija Latvijas Republikas vēsturiskā nosaukuma atjaunošana. Neraugoties uz uzvaru vēlēšanās un deklarācijas pieņemšanu, reālā varas pārņemšana bija ievērojami sarežģītāka. PSRS centrālā vara neatzina neatkarības deklarāciju. PSRS prezidents Mihails Gorbačovs 1990. gada 14. maijā parakstīja dekrētu par Baltijas valstu neatkarības deklarācijas nelikumību. Nākamajā dienā notika Latvijas neatkarības pretinieku mēģinājums ar spēku ieņemt Latvijas Republikas augstākās padomes ēku. Lai arī tika veidota jauna Latvijas Republikas valdība Ivara Godmaņa vadībā, Sadarboties ar jauno valdību nevēlējās atsevišķas iekšlietu ministrijas struktūras. Latvijas Republikas augstākai padomei un valdībai nepakļāvās arī Latvijā dislocētā PSRS armija. Pēc Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas iniciatīvas Latvijas neatkarības pretinieki Interfronte, Latvijas Republikas augstākās padomas frakcija līdztiesība Baltijas karavīru savienība un citas apvienojās, izveidojot PSRS un Latvijas Padomu Sociālistiskās Republikas pilsoņu tiesību aizstāvēšanas komiteju. Sāsinoties politiskajai situācijai, 1990. gada beigās šī organizācija pārtapa par Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteju. Notika mēģinājumi šķelt Latvijas sabiedrību, tostarp arī pēc nacionālā principa, pretnostatot latviešus un citus Latvijas iedzīvotājus. Procesa rezultāti Baltijas valstu iedzīvotāju drosmīgā un mērķiecīgā rīcība ievērojami pasteidzināja PSRS sabrukumu kad Baltijas valstu valdības 1990. gada vasarā pieņēma lēmumus par maksājumu pārtraukšanu PSRS budžetā, līdzīgus soļus spēra arī citas padomju republikas, pātrinot PSRS kā vienotas valsts ekonomisko sabrukumu. Neraugoties uz Mihaila Gorbačova solījumiem neizmantot vardarbīgas metodas varas maiņai Baltijā, Lietuvā un Latvijā, 1991. gada janvārī notika PSRS armijas un iekšlietu struktūru uzbrukumi vietējām varas iestādēm un stratēģiskiem objektiem. Latvijā situācijas sāsināšanās augstāko eskalācijas punktu sasniedza no 1991. gada 14. līdz 20. janvārim, kad notika periodiski PSRS specvienību kaujinieku uzbrukumi Latvijas varas iestādēm. Šajos uzbrukumos gāja bojā dienesta pienākumus pildoši darbinieki un civiliedzīvotāji - milicijas darbinieki Vladimirs Gomanovičs un Sergejs Konoņenko, iekšlietu ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks, skolnieks Edijs Rieksniņš, kinooperātori Andris Lapiņš un Gvido Zvaigznes. 1991. gada 10. augustā augusta puča laikā pie Rīgas iekšlietu pārvaldes kaujinieki atklāja uguni uz garām braucošu mikroautobusu, nogalinot tā vadītāju Raimondu Salmiņu un ievainojot viņa līdzbraucēju. 1990. gada 21. janvārī negadījumā barikāžu būvniecības laikā pie augstākās padomas ēkas bojā gāja Ilgvars Grieziņš. Sabiedrības aktīvā iesaiste bloķējot pieejas valsts pārvaldes iestādēm un strateģiskiem objektiem, jeb barikādas, izjauca mēģinājumu gāzt likumīgo Latvijas republikas varu. Cīņā ar agresoriem 1991. gada janvārī prasmīgi tika izmantotas nevardarbīgās pretošanās metodes. Pēc valdības un Latvijas Tautas fronts aicinājuma ap valstiski svarīgiem objektiem operatīvi tika izveidotas barikādes, kuras apsargāja neapbruņoti civiliedzīvotāji. Barikāžu izveidošanā iesaistījās iedzīvotāji no visas Latvijas. Lauku reģionu pārstāvi ieradās ar smago lauksaimniecības, meža strādes un citu tehniku tika organizētas dalībnieku dežūras un nepieciešamības gadījumā nodrošināta regulāra dalībnieku nomaiņa. Brīvprātīgie piegādāja pārtiku, bija sagatavoti medicīniskās palīdzības sniegšanas punkti, kuros dežūrēja mediķi. Barikādēs tiešā veidā piedalījušies apmēram 40 līdz 50 tūkstoši dalībnieku, netiešā veidā dažādos mītiņos vairāki simti tūkstoši iedzīvotāju. Plašā sabiedrības iesaiste novērsa kārtējo mēģinājumu gāzt likumīgi ievēlētās un apstiprinātās Latvijas Republikas varas struktūras. Ilgtermiņa sekas Pēdējais mēģinājums apturēt neatkarības atjaunošanas procesu un gāzt Latvijas Republikas likumīgo varu notika no 1991. gada 19. līdz 21. augustam, kad virkne vadošu PSRS amatpersonu Maskavā sarīkoja pret Mihālu Gorbačovu vērstu puču. Tā organizētājus Latvijā aktīvi aizstāvēja Latvijas Komunistiskā partija un PSRS armija – draudot ar vardarbīgu valsts iestāžu pārņemšanu un amatpersonu arestiem. Puča laikā, 1991. gada 21. augustā, Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, kurā tika pasludinātas pārējais perioda beigas un Latvijas valstiskuma atjaunošana. Visai drīz puķis izgāzās, bet jau pirms tam bija iesācies Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas startautiskās atzīšanas process. Īsā laikā Latvijas neatkarību atzina lielākā daļa pasaules valstu. Pirmā ārvalsts, kas 1991. gada 22. augustā apstiprināja Latvijas neatkarības atjaunošanu, bija Īslandes Republika. 1991. gada 24. augustā Latvijas neatkarības atjaunošanu atzina Krievijas federācija. 1991. gada 6. septembrī arī brūkošās PSRS valsts padome. Ekonomiskās neatkarības atjaunošanas process bija ilgāks, Latvijai bija jāizkļūst no dziļās integrācijas PSRS ekonomiskajā sistēmā, jāveido sabalansēts neatkarīgs valsts budžets, jāorganizē uz brīvas tirzniecības principiem balstītas ārējās ekonomiskās attiecības. 1992. gadā tika izveidota neatkarīga monetārā sistēma. Par Latvijas ekonomiskās neatkarības atjaunošanas datumu var uzskatīt 1993. gada 21. janvāri, kad Latvijas banka pārtrauca bijušās PSRS ekonomiskās zonas nekonvertējamo valūtu iepirkšanu. Svarīgs neatkarības atjaunošanas faktors bija arī Krievijas federācijas jurisdikcijā pārņemtā bijušā PSRS karaspēka izvešana no Latvijas teritorijas. Neatkarības atjaunošana bija eksistenciāli svarīgs faktors Latvijas nācijas attīstībai. Neraugoties uz smago ekonomikas transformēšanās procesu pēc PSRS ekonomiskās telpas sabrukuma, īsā laikā Latvijā izdevās atjaunot modernas, demokrātiskas Eiropas valsts standartiem atbilstošu valsts pārvaldi, brīvā tirgus principiem atbilstošu ekonomiku, kā arī Latvijas pārstāvniecību dažādās starptautiskās organizācijās. Līdz ar neatkarības atjaunošanu Latvija atgriezās tās kultūra vēsturiskā telpā, uzsākot integrāciju kolektīvajās rietumu politiskajās, saimnieciskajās un drošības organizācijās. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas eksperte Lauma Remese.